Оцініть. Пішовши вмитися, Булат застав на кухні Хоцудая і Наріту сан. Японці мляво перемовлялися своєю мовою, і він сказав: Треба сховати віски, містере Хоцудай. Будь ласка, перекажіть це Наріті сан. Інакше ми просто поспиваємося. Я перекладу, коли хочете, містере матрос, але настойно саме про це говорили. Він переклав, і Наріта Сан заспокійливо глянув крізь товстелезні лінзи, виставивши дві низки довгих жовтих зубів, губи на яких ніколи не сходились. Він сказав: цього не треба дуже лякатися. Треба тільки навести в цьому якийсь лад. Чарка віскі в ряди годи не зашкодить полярникові, навіть навпаки, скажімо на свято, мов би для календаря. Коли зимівники опиняються у повній ізоляції, особливо в період кількамісячних ночей, коли час неначе спиняється, а прискорити його нема чим, тим паче в нашому випадку. Від безділля і вимушеної нерухомості може початися загальний психоз, а чарка віскі ніби поділить час на будні свята. Треба тільки вигадати більше свят. Наріта сам досвідчений полярник, уже від себе докинув Хоцудай. Він двічі зимував на нашій станції сьова, а двічі тут. Наріта сан столив губи дудочкою і мовчки кивав. Мимоволі складалося враження, ніби він знає англійську мову не гірше за них двох. Відповідь Наріти сан була відкриттям для матроса але тоскний настрій від цього не пропав. Буря довго триватиме? лише спитав він. Стрілка анроїда показує холод і вітер, через Хоцудая відповів Наріта Сан. Турбалом напівлежав у своїй каюті. Голос у нього був кволий і так само хрипкий, як і раніше. В обід Жак Антуан, неприродно збуджений і веселий приніс Булатові новину. Нарешті я розкусив цього норвежця мосьє. Виявляється, він стопроцентний альбінос. Він фарбував бороду й волосся в рудий колір, щоб завести в оману поліцейських чинуш. Інакше вони не дали б йому дозволу водити автомашину. Бо він не тільки альпініст, а й запеклий автогонщик. Оце новина. Надвечір Булат обережно заглянув до хворого, який цілий день куняв, а тепер прокинувся і широко розплющив очі. Зіниці проти світла червоно блиснули, мов у білого кроля, і Булат мимоволі посміхнувся. Він примостився в нього в ногах. Як вам щастить обдурювати автоінспекцію? Там же перевіряють зір. А в мене добра пам'ять один знайомий інспектор подарував мені весь набір їхніх мудрих таблиць. Я просто знаю, на якому місці в таблицях той чи той кольоровий знак. А вуличні світлофори нагадав Булат, не розрізняючи зеленого і червоного світла, Тур недбало махнув. Угорі світлофора завжди червоне, а зелене може бути тільки внизу елементарно. Але ж у вас очі ясно голубі? Елементарно, повторив Тур. Кольорові контактні скельці. Один окуліст поставив мені їх за 200 крон. То для чого ж ви фарбуєтеся в рудий колір? Турбалан переможно засміявся, потім довго і хрипко кашляв. Нарешті відсапався і сказав. У цьому вся хитрість, містере матрос. Жодному окулістові не спаде на думку підозрювати мене в обмані. Адже ніхто не хоче бути рудим. Зате ж і рудих альбіносів не буває. Він сповз по подушці і раптом збайдужів, перевтомлений довгою розмовою. У вас щось болить? Приємна хвороба. Нічогісінько не болить, млявим голосом відповів норвежець.